અહીંયા પહોંચ્યા bizi. Hadi Alpay, hadi Alpay. Osman. Çık Osman, çık. Ulan kime veriyorum bu Osman Alpay be? Kime veriyorum Alpay ya? çok süper Aldım ben topu. Elvan, Elvan, hocam Elvan. Sarı kart. İtiraz etme diyor, itiraz etme. Sarı kart. Yalan. Hadi Alpay koş oğlum koş. Koş oğlum koş o topa. Hadi ya. Ha? Olma kaç çıktı çıktı. Koruma atıyor. Koruma atıyor. Yanlış gördüm özlendi. Yanlış, yanlış kaldırıyorlar. Tarımız değişti. Hayır, yanlış kaldırdı bayrağı da ondan. Hadi Osman, hadi Osman. Koymuşuz Osman. Gol var. Hadi koy! Bas oraya bas! Bas! Ben bastan olma topu alacağım be. Forma!